gesê het, dan moet hij precies diezelfde zeggen: kaf is niet koring nie en koring is niet kaf nie. Net so is my boodskap en die dinge wat hulle sê, nie diezelfde nie. Die Heere sê, die dinge wat ik sê, is soos vier. Dit is soos een hamer wat rotse stukken slaan. Daarom is ek ten die profete wat sê wat ander profete sê, en wat dan sê dat ik dit gesê het. Ek is ten die profete wat self dinge uitdink, en dan sê hulle dit is ek wat dit zegt. Ek is teen die mense wat sê ek het hulle gestuur, en dan vertel hulle drome wat niet waar is nie. Hulle vertel drome en hulle bedrieg my volk. Hulle lieg, en dit maak nie vir hulle saak wat gebeur nie. Ek het hulle nie gestuur nie, ek het nie gesê wat hulle moet sê nie. Hulle help nie hierdie volk wanneer hulle dit sê nie. Dit is zeker, die Heere sê, wanneer hierdie volk of een profeet of een priester vir jou vra, wat het die Heere gesê, dan moet jy vir hulle sê, Welkom vrouw jullie wat die Heere gesê het. Die Heere wil niet meer met jullie praat nie. Ek sal die profeet en die priester en die volk straf wat sê hy weet wat ek gesê het. Ek sal die persoon straf wat dit sê, ek sal ook zijn familie straf. Jullie mag voor mekaar vrouw, wat het die Heere geantwoord. Wat het hy gesê, maar jullie moet nooit weer sê jullie weet wat ek gesê het nie, want net iemand wat sê wat ek sê, mag so praat. Maar jelle verander die woorden van die God wat lewe, ons God die Heere wat oor alles regeer. Jelle mag vir een profeet vraag, wat het die Heere geantwoord? Wat het die Heere vir jou gesê? Maar as jelle aanhou om te sê jylle weet wat ik gesê het, dan sê ik vir jylle, jylle het gesê jylle weet wat ik gesê het. Maar ik het vir jylle een boodskap gestuur en vir jylle gesê jylle moet nie sê jylle weet wat ik gesê het nie. Daarom zal ik jylle heeltemaal vergeet. Ik wil niet meer met jullie praat nie, ek sal die staat los wat ik voor jullie en jullie voorvaders gegee het. Ek sal jullie voor altijd verneder, jullie zal dit nooit vergeet nie.